Ya valió verga, alemana y viene. Todos corran rápido, un virus se me Provoca que todos me quieran chupar el pene. Mucho pene, puto el nene. Lloriqueando por envidia de lo que no tiene. Por el copión, no hagas que te condene. Tiran mucho aceite, pero aceite mene Uh, A, L, M, A, N. Ya valió verga, alemana y viene. Todos corran rápido, un virus se me n Provoca que todos me quieran chupar el pene. Puto pene, yo Yo dichado por de lo que no tiene. Por el copión no que te condene. Tiras mucho aceite para ahí. Ey, MCs de fábrica. Quiero que duro como si fuera metálica. De loco desde moro repartimos tan itálica. Con mi santa muerte y mis anjutas de cerámica. Experto en botánica. Vale, berrica. Quiero formar un metro. Oh, oh, oh, oh, se me fue, bro. Pero regreso, carnal. Ey, MCs de fábrica. Quiero que duro como si fuera metálica. De loco desde morro repartimos tan itálica. Con mi santa muerte y mis ajudas de cerámica vale verga. Quiero forjar otro y que no queda hierba. Desde morro en esto, ahora no escribo si no fumo para ser honesto. No me concentro, no duermo, no como, pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo. Cada que lo tomo. Cada que lo tomo. Hey, yeah, yeah. I'm on. Hombro Mafia, Mr. Rap. Music Station, what's up? Hey. Hey. Hey. Hey. Y cuando todo se acabe, me encontraré por el aire con calaveras y rosas. Voy a traer un desmadre, tus besos quiero tatuar Y tú queriéndome hasta odiarme. La mejor mota que fuma mi flota. Tiro 420, con Brown trae la pelota. Controla el esférico. Y es Davis loca por el perico. vitamina N. Ya valió verga, alemana y viene Todos corran rápido, un virus se me Provoca que todos me quieran chupar el pene. Mucho pene, puto el nene. Yo riqueando por envidia de lo que no tiene. Por el copión, no hagas que te condene. Tiran mucho aceite, pero aceite menen. U, A, L, M, A, N. Ya valió verga, alemana y viene. Todos corran rápido, un virus se me Provoca que todos me quieran chupar el pene. Puto pene, puto nene. Yo dejado por envidia de lo que no tiene. Por el copión, no hagas que te condene. Tiran mucho aceite, pero aceite menen.